Терри Пратчетт. Движущиеся картинки. Thank you. Да, это космос. Последний предел, как его еще называют. Хотя, если разобраться, последних пределов не бывает, ведь если есть последний предел, значит должен быть и предпоследний. А кроме того, за пределом тоже должно что-то быть, но там ничего нет. В общем, ладно, мы окончательно запутались. А на заднике звездного марева жирной, растекшейся кляксы пристроилась туманность, Лишь исполинская алая звезда, подобная безумному глазу какого-нибудь бога, портит ее черноту. Но вдруг это сияющее око словно закрывается, и мы видим, что роль века здесь исполняет огромный плавник. То великий Атуин, звездная черепаха, плывет сквозь космическое пространство. На спине его четыре гигантских слона, а на слоновьих плечах, окантованный краепадом, нежесть под лучиками крохотного, закладывающего орбиту за орбитой солнышка Величаво оборачиваясь вокруг оледенелых скал своего пуп-земелья, расположился плоский мир. Мир сам по себе и отражение всех прочих миров. Почти нереальный по своей сути.